Johan. Ja, um, ons klop met kampus nou opgewarm. Wat ons wil net vir julle almal wat hier is vanmôre sê baie welkom vir die vir die manne wat kom kampus se vrouens wat hulle kom haal het. Uh ons sou hulle dan nie vasgehou het nie, maar ons is bly julle is ook hier vanmôre baie welkom vir julle almal. Kom ons seën sommer net hierdie geleentheid. Vader, wat 'n voorreg het ons nie om om net by mekaar te wees, om net bly te wees om te kan ontvang wat U gee. Here dat ons so spont kan wees wat net opneem en opneem Maar ons besef dat hierdie opneem ook uitgee gaan tot gevolg hee. Maar ons dankie Heere vir die geleentheid vanmorgen om te ontvang, om ons harte oop te stel om die geest kans te gee, om dit te doen wat verby ons intellect gaan om, om ons te bedien, om ons te voed met geloof, met woorde wat geloof in ons gaan wek. Ons dankie daarvoor Heere, ons sien dit vanmorgen, ons sien hierdie bijeenkomst, sien elkeen wat hier is, en ons sê vir die dankie dat dat ons in sulke kosbare omstandighede die voorreg het om U saam te kan loof en eer en te kan dien. Here, U het ons eerste lief gehad. En nou het ons U ook lief. En eh, ons kan nie ooit ophou om U lief te hê nie. Ons dankie vir die voorreg om U te mag lief hê, om U te kon leer ken, om te ervaar dat U heilige teenwoordigheid binne in ons hier by ons is, in ons is met ons is. En daarom o Gees van God, ons dankie vir die inspraak, vir die inspraak van buite en van binne. Here, as ou Piet met ons deel vanmôre, Here, dankie dat U deur hom spreek tot ons ore, maar dat U Gees van binne tot ons spreek, tot ons harte. En Here, dat die waarheid van U woord verbind mag word, een mag word vanmôre, dat die môre ster in elkeen van ons harte kan opgaan. Die dag kan aanbreek. Here om die jaar van die welbehae van die Here in ons lewens aan te kondig. Ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Dankie, Pieter. Ou Jan sukkel hierdie ding om vas te kry. Hy sê jy staan jou bel te vol. Ek is besig met 'n die dieet op die oomblik. Ek wil graag terugkom op 'n 38. Ek gaan nou 40 seker 40 size 40. En toe ek nou vir die ou vra, gee vir my 38, toe vra hy 38 onder die pens of oor die pens. So ek is nou nog onder die pens en dis hoekom my belt so bietjie taai is. Ja. Ons het gekom by 'n wonderlike naweek vir die manne wat kom kuier het en ook by die gemeente wat kom inskakel het hierso. Ons manne het 'n fees gehad van 'n tyd. Ek het dit met die vroue kamp gesê, ek sien 'n kamp is 'n is een plek waar ek bouwmateriaal kom haal en ek is bezig om te bouw in een geestelike huis. Ek vat elke keer iets saam terug welkom toe en ek bouw totdat ek weer kom. En ek wil toch vir julle aanmoedig om, om dit wat jy die naweek te gehoor het, baie van hierdie goed is openbaringskennis en baie is goed wat, wat oopgebreek het vir Jan en miskien vir Rian en vir Henda wat met ons gepraat en myself, En weet jy wat, jy sit ook dalk soos ek en jy wonder oor hierdie goed en jy gaan hier weg soos ek baie keer weggery het van Jan Kemp af om te sê, dit was 'n great kamp, maar ek stem nie saam met Jan Brand nie. En soos die tyd loop, soos ek in die skrif betrokke raak en soos ek besig raak met die woord en soos die leraar van geregtigheid, die onderwyser van God wat my leer wat is dit om reg te staan met God, lees ek hierdie goed en dan moet ek by die einde van die dag die telefoon optel en vir Jan bel en sê Jan, weet jy wat, ek wil net vanmôre met jou iets deel ek het glad nie met jou saamgestem oor die goed nie, maar vanmorgen het dit vir my deurgebreek. Jy sien wat vir andere ou openbaringskennis is vir jou, is maar net kennis wat jy inwin. En die Engelse sê, the longest journey is from your head to your heart. Dit is 12 duim, maar het langste pad, is net so lang soos het vir die Israelite gevat het om in die beloofde land te kom, 40 jaar gevat, so dat hulle Godse droom kon ontdek. So lang kan het ook vir jou vat, om het van hier vanaf te kry hier. Jy sien, as jy dit hier probeer uitsort, sal dit nooit in jou hart kom heen. Jy sal hier loop met kennis en kennis maak jou opgeblaas. Jy is altyd in 'n gestryery betrokke en jy stem altyd nie saam nie, maar weet jy wat? Daar's baie goed wat ek nie mee saamstem nie, maar gaan ek huis toe en ek gaan ondersoek hierdie goed. Ek maal dit in my drom in. Ek maak dit fyn sodat dit vir my pas so dat ek ook kan verstaan, en wanneer dit in my hart drop, is dit nie meer Jan Brand wat sê nie, dan is dit openbaringskennis. Jy sien, dan kan ek op die goed ook staan. En ek wil ook vir julle sê, julle manne van die goudvelde, wat saam met my hier is, en splomp manne van die goudvelde, wat hier is, ek wil vir julle sê, en die ander manne van, ek wil julle nie uitsluit nie, van ander plekke, gaan huis toe en, ek sien meeste van julle het gesit en geskryf en die goed af, hy sê, ek gaan maal hierdie, gaan maal hierdie, dink jy sien die myners het een mooi ding wat hulle altyd doen, eh, goud, is baie kosbaar en is, ons praat van die goudmyne, maar wanneer jy in die goudmyn bedryf kom, hier sit 'n paar skofbase hierso. Lê die rif daar, daar lê 'n rif daar, maar die rif is binne in die in ysterklip, blou klip vasgevang. En die enigste manier hoe jy daai goud kan uitkry is om te boor en te blaas. So hulle boor 'n gat en dan chat hulle dit op met dinamiet en dan blaas hulle hom dan rukkel hom, rukkel hom uitmekaar uit. En daai groot klippe, daar gaan sulke groot klippe gaan in die skag af en dan by die einde van die dag uh, bring hulle dit uit en dan gaan dit aan die reduksiewerke toe. En dan word die klip gemaal, fijn gemaal. Net so groot klip, maar as dalk net een ons goud daar. Wat gebeur as hulle maal om, hulle maal om, hulle maal om fijn, en dan is dit fijn gemaal as die goud wat daar in die klip is, sak af, want goud is zwaar by die einde van die dag word die eh, die goud dan uit daai bolmul, daai meule, word hy uit en hy kom op 'n band met sulke riffies in en dan val hierdie goud in die riffies in. In die afvalmateriaal gaan oor die riffies en dit val daar en dan gaan dit na die waste dumps toe, die afval, die groot daai groot hope wat daar lê en welkom. Maar die goud lê in die riffies en hulle val hier af. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie naweek het jy gesit en luister, en weet jy wat, jy het so'n groot rots om saam jou te vat, maar binnen in die rots, is een ons fijn goud, en die enigste manier hoe jy by die een ons fijn goud gaan kom, is om te maal, te maal, daar wat sê, jyre, ek het die woord, gemaal, gemaal, dag en nacht oor, dink jyre, ek het die woord dag en nacht oor, en daarom kan David besalm skryf, en daarom beskryf hy vir hoe God werkelijk vir hom is, en hy, hy beskryf die grootheid van God, hoekom, omdat hy daai een ons goud fijn gemaal het, en hy as dit fijn gemaal is, sak het in jou hart, en waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons kan niks anders praat, as oor die goedheid van die Heer, dat God goed is. Want ek het dit gemaal. Sê, ek wil visie gaan maal het. Maar dit is nie wat ek eindelijk wil praat oor nie, dit was nie die inleiding. Vanmorgen is het thema, toe Rian uitry, vanmorgen, hy seker baie vroeg weg, hier by vier uurse kant, hy aerial van hom krap toe, tegen die dak, daar by Jan, nou krik, krik, krik, daar is ek wakker. Nou leek en dink oor, In die week het ek gedink, ek sal aangaan waar ek laas opgehou het, toe ek gesê het, die blinde story, jy moet kan sien om met God te wandel. Maar vanmorgen, terwijl ek alleen en al hierdie goed te dinken, toe dink ek aan die ou boodskap wat in my hart lee. Jy sien, daar is net een boodskap en dis die boodskap van die kruis. As jy die kruis uit die evangelie uithaal, is hierdie evangelie nutteloos, sê die heren. En vanmorgen wil ek julle bring by die thema van amper raak is mis. Amper raak is mis. Het jy geweet dat 200 mm verskil kan maak? Terwyl ek vanmorgen in die bed le, dink ek, wonder hoe breed is hierdie sleeper? Is 200, ek is een boilermaker, jy kan hom gaan meet. 200 mm kan een verskil maak tussen leven en dood. 200 millimeter. En toe dink ek, Here, waar, waar, waar hoe sal ek hierdie ding verduidelik van amper raak is mis? En toe hardloop my gedagtes na na uh, Johannes 21. Jy weet mos ek is 'n storieman. Dis 'n ou standaard agters en jy kan nie lekker lees nie, dan moet jy maar jouself inskryf in die prentjie en met jy moet mee lewe en daarom is die Bybel vir my 'n fees. Elke keer as ek lees, dan skryf ek my in die storie in. As Johannes daar staan, haal ek Johannes uit, ek skryf met Jakobus daar. En so raak hierdie hierdie hierdie woord vir my, maak net iets los binne in my. In Johannes 21 is daar 'n teksvers wat so gaan. Hy sê en die drie disippels na Jesus gekruisig het, gekruisig het, het, het die drie disippels weer teruggegaan by die job wat hulle altyd gedoen het, hulle het gaan visvang. Petrus is eintlik die man wat dit aanbeveel het vir die ouens. Hy sê boys, <laughs> die ou agter wie ons aangeloop het, is nou nie meer hier nie. Kom ons gaan terug wat ons gedoen het. En dan gaan hulle terug en hulle gaan vang vis. Hulle het in die nachtvis gevang, ek wil vandag vir jou sê, een man wat in die nachtvis vang, jy sal nie vis vang nie, want een man vang nie vis in die nacht. Nou, hierdie man het in die nachtvis gevang. Die woord sê dat hulle het heel nachtvis gevang en hulle het niks gevang nie. En toe hulle uitkom, toe die dag breek, toe hulle uitkom, uitklim uit hulle boot, toe staan Jesus op die, op die strand en hy sê, het jy nie vir my iets om te eet nie. En dan antwoord hulle, sê Here, ons het heel nag gevang en ons het niks gevang nie. En dan sê Jesus 'n interessante ding. Hy sê maar julle het verkeerde kant ingegooi. En dan krap hierdie manne kop. Hulle is almal vissermanne, jare, jare, jare vissermanne. Nou krap hulle kop en dan sê die Here, julle moet regs ingooi. Nou, ek wil een ding vir jou sê, as ek die Bijbel geskryf het, ek glad nie die verhaal ingeskryf nie, want dit is eindelijk vir my eenvoudige, dit maak eindelijk nie sin, dit pas eindelijk nie in die Bijbel nie. Ek meen ons kan van Simpson eerder skryf, van, van David, Ach, en dan baie van die vrou wat op beterdaad van welkom, wat op beterdaad overspel betrap is. Ach, dit is dan korantstories, dit is dan, jy weet, dit is dan iets, eh, maar van die ou wat visvange, wat niks gevang het nie, en in die nacht gevang het, en dan kom die heren en dan sê, jylle moet aan die rechterkant ingooi, en ek het hier die rechterkant bedink, en ek het dit gedink, en gedink, en toe ek, toe ek dit eindelijk snap toe, kom staan ek voor die kruis. En die heren sê, as jy in die rechterkant ingooi, gaan jy vang, As jy links ingooi, gaan jy niks vang nie. As jy links ingooi, gaan jy niks vang nie. Jy sal heel nacht vang. Voor 40 jaar vang ek links. En nou, ek vraag vir die heren, ek sê, heren, maar, links, heren, praat met my oor, oor linkerkant. Heren, die boot is net een meter breed, heren. Eh, wat sal dit nou maak, heren, vis nou hierdie kant ingooi, en hierdie kant ingooi? Heren, dit is ons nou nie Amerika, waar al die visse left and drive is nie. Here, wat wil U vir my sê? Die Here sê Piet, ek wil hê jy moet my sien deur die kruis, sien die boodskap deur die kruis. As jy besig is om jou lyn in te gooi voor die kruis. As jy nog onder die ou verbond lewe, as jy nog onder die wet is, aan die linkerkant sal jy niks vang. Die wet kan niemand regverdig. Piet, jy sal nooit regverdig wees. Jy sal nooit regverdig beteken jy sal nooit reg wees vir 'n verhouding nie. Jy sal nooit reg wees om onthou julle die appelmanne die naweek. Jy sal nooit reg wees nie. Jy sal nooit reg wees om my te ontvang nie. Jy sal nooit reg wees om my vreugde te beleef nie. Jy sal nooit reg wees om my vrede te beleef nie. Jy sal nooit reg wees om onskuldig my onskuld te beleef nie. Jy sal nooit reg wees om my seën te beleef nie. Jy sal nooit die lewe ontdek nie. Jy sal my nie kan beleef nie, Piet. Verstaan jy dit nie, Piet? Hy sê dis die rede hoekom ek gekom het sodat jy lewe kan hê en lewe in oorvloed. Piet, as jy verkeerde kant ingooi, gaan jy niks kry nie. Ek sê Here, ek verstaan. En dan lees ek die mooi verhaal soos enige mooi kort verhaal 'n mooi einde het. Jy weet soos die ruiter in swart het altyd mooi geëindig. Dokter Konrad Brand altyd mooi geëindig. Hierdie verhaal het ook mooi geëindig. Hulle sê dit ingegaan en hulle net in ingegooi en hulle het 'n menigte van vis gevang. Dis die eerste verhaal. Om die rechte kant in te gooi, boys. As jy die verkeerde kant ingooi, gee niks van my. Nou is daar een ander mooier story. Daar is nog een visvang story. Lukas, Lukas 5 vers 5. Ek wil hier om het saam met my, saam met my loop. Dis saterdag, uh, ons maak het woensdag, want die jode werk nie saterdag. Woensdag, dis woensdag ochend. En daar's drie manne met die naam van Petrus, Johannes en Jakobus besig om vis te vang. Hulle pa is oorlede en hulle eh, hulle die hulle die bote gekry by hulle pa. Hulle geerf, dis die erflating wat hulle kry. Van kleins af gaan hulle elke dag saam met hulle ouers uit en hulle vang vis. Hierdie ouens ken alles van visvang. Hulle weet as die westewind waai, vang hulle nie. Hulle weet as die as die see sulke wit pertjies maak, dan vang hulle nie. Hulle kyk na die maan en hulle weet presies watter tyd. Hulle ken alles. Hulle het groot geword in die visbedryf. En woensdagoggend is hulle besig, hulle dinsdag nag het hulle begin vang en regdeur gevang tot woensdagoggend toe en hulle het ook niks gevang nie. 'n Man vang nie in die nag vis nie. 'n Man vang nie in die nag vis nie. Jy moet in die dag vis vang. Wandel in die lig soos wat ek in die lig gesê die Here. En dan eh, woensdagoggend het hulle het hulle toe die son breek, toe sê hulle nee wat, Die Engelse Bybel sê dit mooi. Hy sê Lord, we've toiled the whole night. Ons het die hele nag getoil. Ons toil beteken om hard om te laat sak en optel, sak en optel. Ons het niks gevang nie. En dan sien ek hierdie manne kom uit. Hulle trek hulle bote uit. sien 'n bietjie daar die see daar in die in die strand so effens skuins op. En hulle trek hulle bootjies trek hulle uit en hulle sit hulle bootjies daar en die woord sê hulle was besig om hulle nette uit te sprei. Hulle het hulle nette oopgemaak, hulle die nette kan droog word want hulle wil weer vanaand gaan vang, hulle wil weer probeer vanaand. En terwyl hulle daar besig is, hoor hulle hengsel waai en hulle sien hier loop 'n man, 'n vreemdeling by hulle. Hier kom hy aan, maar agter hom klonk mense. En die mense is agter hom aan, en die mense is opgewonde. En hulle hoor hoe praat hulle en hulle hoor die naam van Jesus is in die dorp. En hulle is opgewonde oor die goed en toe Jesus by die see kom, naby die water kom, toe gaan staan hy by die water en hy wil hulle eintlik vertel wie hy is en hoekom hy daar gekom het. En almal is opgewonde en hulle wil die evangelie by hom hoor. En die mense wat daar agter is, hulle kan nie lekker hoor nie. En nou sien jouself in hoe stoot die mense, die ouens kan nie hoor nie. En dan druk die mense. En dan praat hy en dan, dan maak die see. Jy weet mos soos die water op die klippe En dan kan hulle nie hoor nie, dan sê die een hier agter, "Wat sê hy?" Dan stamp hierdie een nou, hy sê, "Man, ek kan self nie hoor nie. Wag, los nou." En nou wil die man hoor en nou beweeg hulle vorentoe. Hulle in so soos hulle vorentoe stoot hulle die manne vorentoe en hulle is besig om Jesus in die water in te stoot. Dit staan nou nie daar geskryf nie, maar gebruik jou imagination want dit wat ek nou sê sal bevestig, wat ek nou gaan sê sal bevestig, dat hom wel in die water ingestoot het, en ek dink terwijl hom so stoot, het Jesus gedink, ek sal een plan moet maak, want die mense hou net aan stoot, hierdie manne gaan my achter die heinette invat, en die woord sê, dat hy daar gestaan het, en terwijl hy so ingestoot is, sê hy vir Petrus en Johannes en Jacobus, wat niks met hierdie petalje te doen het, nie niks nie, hierdie manne is bezig, om hulle eie goed, hulle eie ding te doen, hulle eie ding te doen, hulle, hulle wil niks weet van hierdie goed nie. En dan kom Jesus en hy, hy moet een plan maak. En dan skree hy, Petrus, bring my jou boot, ek soek een preekstoel. En dan staan Petrus en hy, hy wees ek, Johannes en Kobus, ja, jy dan gehoor Petrus jong gaan. En dan vat hy sy boot, en trek hy sy boot tot daar, by Jesus sit hom in die water hou vas en klim Jesus binnen in die boot in. En dan sê Jesus vir Petrus, vat ons so 6 strooks in. 6 strooks in, gooi die anker uit, daar sit hulle. En dan begin Jesus hulle die evangelie vertel. Die evangelie wat jy hierdie naweek gehoor het. Van wie hy werkelijk is. En as hy klaar die evangelie vertel het, sê vir Petrus, dankie vir jou boot man, vir jou graag reward vir die boot wat jy vir my gegee het. Hy sê: "Gaan en gegooi in." En dan kyk Petrus hom so hy sê: "Meneer, ek weet jy's 'n vreemdeling in die dorp, maar ek, my twee broers aan die ander kant, ons het hier groot geword. Ons weet hier is nie vis nie, want ons het heelnag, heelnag het ons gevang en niks gevang nie. U sien ons het hier groot geword by sien u daai rotsbank daar, daar vang ons shad sien u net so, so effens die kant toe daar, in trend by daai kol, daar waar daai brander nou breek, daar vang ons kabeljou. As die wind reg waai, dan vang ons kolsterte net hier. So ons ken hierdie plek. Ons het hier groot geword. Sien jy die boot wat ons in het, ons by ons pa gekry, ons verstaan hierdie. Ons verstaan hierdie besigheid. En dan kom Jesus, soos wat ek hom ken. Uiteindelik niks om te sê nie. Hy kyk net na hom en hy kyk hom stip in die oë Jy sien, nou wanneer jy een dag oogkontak met Jesus opgetel, sal jy verstaan wat hy vir jou sê. Want jy kan iets binnen hom sien, wat jy nie kan verstaan, en groter is wat jou verstand kan bedank. En terwyl Jesus sê niks, jy sien, ons wil ons altyd iets sê. Daar is ons altyd, ja maar, of jy weet, my opinie, ek dink so. En jy weet, en Peter sit nou klaar sy opinie gegeen, hy het gesê, maar, jy, jy sê ek moet vang, maar ek wil hom vir jy sê ek ken hierdie plek. En dis hoe ek dit sien. Daar vang ons dit en daar vang ons dit. Ek wil u sê daar is niks hier nie. Ek gaan nie vandag vang nie, daar is niks hier nie. Maar dan kyk Jesus om net so. En dan ewe skielik, hoor wat sê Petrus. Ek weet daar's nie vis nie. Ek weet hier's nie vis nie. Maar op u woord sal ek ingooi. Ek weet hier's niks nie, maar op u woord sal ek ingooi. Ek wil jou vandag huis toe stuur. Mam, Boeta, ek wil jou huis toe stuur. As jy daar by jou huis kom, weet jy wat, jy dien na toe gekom flenters en stikkend. Ek weet. Jy dien na toe gekom moedeloos. Hier's manne wat saam met my gekom wat moedeloos. Wat sê Piet, ek kan nie meer aan. Ek wil vir jou sê ek was ook daar. Maar ek wil vir jou sê op u woord sal ek ingooi. Die woord wat jy hierdie naweek gevat het. Hierdie woord wat jy gehoor het. As jy op hom ingooi, hoor bietjie. Petrus was in dieselfde posisie as jy. Moeg gevang moe gevang, 40 jaar niks gevang, 40 jaar verkeerde kant ingegooi, maar hierdie naweek, op die woord sal ek ingooi, en nou sien ek Petrus, Jesus klim uit, en Petrus sê, in sy hart was daar ook seker bykie twyfel, soos enige ons twyfel, ach weet jy wat, daar is twyfel by ons, al het ons ontmoeting by die Heere gehad, is daar nog steeds twyfel, ek wil vir jou sê, God het ook begroot vir foute en slips en slides wat jy gemaakt het, Dit beteken nie dit beteken nie dat alles is hankie dories. Nee, daar kom ook goed oor jou pad waar jy baie keer ook wonder soos ek wonder. En daarom het ons die Heilige Gees, jy weet jy's jy lank genoeg wonder, as die Heilige Gees net daar aan trek jy na woord toe. En sê Petrus, op u woord sal ek ingooi. En ek dink hy het so gery paar strokes in net agter die breekwater. Gedog ag wat weer ek het eintlik niks om te verloor nie. Gaan my net ingooi en dan laat sak hy sy net en dan sit hy daar. Ek dink hy het gesit en dan gewonder wat het hierdie ou gepraat wat saam met hom in die boot was. Hy het gedink oor gisterand niks gevang nie en dan so na uur dink hy, jy weet wat, wat ek nou gaan doen is gaan my net optrek. Ek het lang genoeg gewag om my net optrek. Jy sien wat hy probeer. Hy het nie gesê ag wat ek glo nie hierdie goed hy probeer hy hy op die woord dat hy die nette laat sak en toe die nette toe die nette vat. Toe hulle vat toe voel hy nie, maar kan nie trek nie. En hy vat en hy trek, en hy kan nie. En, en eers het hy seker gedink, maar hier is nie rotsbank hier nie, so die net kan nie aan die klok of een rotsbank vasthang nie. En jy weet, en toe hy dit nader trek, toe sien hy sy boekie sy achterend. Sak nou, so as hy hier vat, dan tel hy nees op. Het beteken die hoed is te zwaar hier so. En toe hy so kyk, toe maak dit so binnen, toe is dit vol blond luiwe en hy het die ding gevat en hy kan hom nie laat los nie en hy sien hy het moeilikheid en hy skree Petrus Johannes bring my julle boot ek gaan sink en dan kom Johannes en, en Jakobus kom hulle met hulle bote kom en dan kom hulle om Petrus en dan vang hulle die nette vas en dan trek hulle hierdie hierdie vang trek hulle uit Die woord sê hom toe hulle hierdie vis sien, was hulle verbaas gewees. Jy sal verbaas wees as jy op God se woord ingooi. Hoe deur mekaar gee nie om wat daar is nie, maar as jy op God se woord ingooi, as jy God op sy woord vat. En jy trek die nette, sal jy sien wat binne in die nette is. En toe hulle die nette trek, toe hulle dit bymekaar maak, sê hulle was verbaas want hulle het 'n menigte verskillende soort vis gesien. Ek sê vir jou sê hulle was gewoond aan kabeljou en shad en toe sien hulle daar's granters daar's hierdie eh, daar was nou in die karf eh, daai goed en ek ken nie al die seevisse nie maar kabeljou en toe sien hulle 'n groot menigte van vis verskillende vis en hulle was hierdie ding het hulle so gevat by die einde van die dag sien ek hulle maak 'n uitlating hy sê toe hulle dit sien het hulle alles gelos en agter Jesus aangegaan wat is my boodskap vanmôre as jy hierdie naweek die woord wat jy gevat het as jy ingooi daarop, gaan jy vis vang, daar gaan een vangst in jou leven vir die eerste keer wees, en weet jy wat, in die vangst gaan jy goed sien, wat jy nog nooit in jou leven raak sien het nie. Jy sien, ons het misgroot geword, dat as ons Jesus aanneem, gaan ons hemel toe, jy gaan goed sien, baie meer as hemel toe gaan, jy gaan by leven uitkom, jy gaan werklik waar die vreugde van die Here beleef want as vreugde wat die wêreld tot op hierdie stadium ken jy die vreugde van die wêreld die goed wat jou bly maak die goed van die wêreld wat jou bly maak maar is buite vreugde ek praat van binne vreugde laat my dink aan vreugde jy sien die wêreld kan nou ook bly maak dit wat jy in jou sak dra kan jou ook bly maak maar weet jy wat wanneer hierdie goed klaar raak nee is jou blydskap ook weg Ek praat van die binnengang vrede, dat die alles kan verloor, en nog steeds die blijdskap van die Heere het. Jy sien om een Simba competitie te wen, maak jou ook blij. Daar was een Simba competitie gewees, wat ek voor ingeskryf het. En toe leid die telefoon een dag, en hy sê, meneer, is jy meneer P.J. Jacobs, van 417 Stuitwee, welkom, ek sê ja, sê ek ja. Hy sê, meneer, ons wil net vir jou sê, jy het het jou Jota Tess gewen met die competitie. Hulle sê maar brul bietjie vir ons soos 'n Simba, kan jy soos 'n leeu, jy's op die lig meneer, dan brul jy net vir ons soos 'n leeu. Ek sê, "Jesus, er, is Jan is dit nie jy nie?" Hy sê, "Nee, dis nie Jan nie, dis meneer Diewenaar van Simba, hoofkantoor. Brul vir ons soos 'n leeu." Hy sê, "Meneer nog 'n keer." Hy sê, "Meneer, weet jy wat? Dit klink net soos 'n Simba. Dis die vereiste. Jy moet 3 keer brul soos 'n leeu. Ons gaan die kar by jou aflewer." En toe ek die telefoon neersit, is daar 'n blydskap in my hart. In en ek bel my muisiekind by die universiteit by die koffsies, ek sê so net, gee die fiet vir die skoonmaker, papa het vir jou tes gewen. En ek bel vir ouma en ek sê, ma, jy sal nooit vergeet wat het ons oorgekom. Ek het wrachtige simba, ek het competitie gewen, ek het die tes vir sy net gewen. Oe, my ma het net gewacht vir hierdie story. Sy bel al die familie in Bultfontein en in Hoopstad van Pieta wat die tes gewen. Die hele familie is opgewonde en blij. En weet jy wat? 'n eh, Uur daarna lê die telefoon en dis weer meneer Dievenage van van Johannesburg. Hy sê meneer Jacobs, ek dog hulle wil vra watter kleur wil ek hê? Ek wil graag 'n witjie gehad het. Hy sê meneer, is jy PJ Jacobs? Ek sê ja. Hy sê meneer, ons het verskriklike groot fout gemaak. DJ Jacobs. Daar bly ook in Stytwy en die nommers meneer, ek weet nie hoe om vir jou om verskoning te vra nie. Dis nie jy wat die kar gewen het nie sê vir my, waar is jou blijdskap? In een oomlik is jou blijdskap weg. Die blijdskap wat ek van praat, is die in binnen, in die innerlijke blijdskap. En toe haak meneer die van haar gaan, hy sê, meneer, ons weet nie om hierdie saak recht te stel nie, maar wat ons sal doen, ons hier een jaarse voorraad geef van sout en asijn. Dis die troosprys wat ek kry van die wêreld af. Jy sien, daar's soveel teleurstellings al in my lewe gekom en soveel goed verkeerd gegaan, maar die blydskap wat die Here binne my gesit het, kan ek nie verloor nie. Ek kan dit nie verloor nie ten spyte. Dis hoekom ons sê, ons sing dit, the joy of the Lord is my strength. Die blydskap van die Here is my sterkte. Nou as ek praat van blydskap, blydskap is in hy net my broer. My sussie, blydskap is aan daai net die vrede wat God gee, wat die verstand te bowe gaan, die vrede wat maak dat ek môre kan fuis, is ook in daai net. Die wêreld praat van vrede. Dis alright, dis almal beleef vrede, maar wat gebeur as die wêreld sy rug op jou draai? Om vrede te kan hê ten spyte van 'n rentekoers wat val van 10 af na 4.8 toe. En ewe skielik is jou salaris gehalveer om nog steeds vrede te hê want jy sien daar gebeur een ding, as die vrede van God het, is God jou bron, en nie meer Old Mutual, of jou pensioenfonds, of Anglo-American nie. Vrede is ook in die net wat jy trek, en daarom was daar niks te kort, en daarom wat die ouders gesê, dit was so oorweldigend, dat die ouders gesê, ons sal alles los en nie volg. Ek wil vir jou sê, dit is die moeite werd, om alles te los, en om in te gooi op Godse woord, en op Godse woord te gaan. Maar aan hierdie verhaal stop jy daar nie, gaan aan Lukas 18. Net om vir jou te sê dat 'n mens is maar net 'n mens. Hierdie Petrus en Johannes en Jakobus het alles gesien. Hulle het die nette gesien wat skeer. Hulle het gesien visse wat hulle in 30 jaar nog nooit daar gesien het nie. Hulle het 'n wonderwerk gesien. Die wonderwerk het gemaak dat hulle alles gelos het en agter Jesus aangeloop het. Maar 13 hoofstukke verder sit hulle. Ek sien hulle sit om 'n vuur een aand. Hulle sit hulle gooi hulle stokkies in en kyk hulle so vir die vuur. Jy weet mos soos ons sit sê ons ja. Dis waar ja. Ja, jy weet dan. Hulle maak lekker aand vanaand en eintlik praat ons so, maar hierdie drie manne Hulle kan nie 'n gesprek voer nie, want daar's iets hier binnekant wat hulle pla. Want hulle het al onder mekaar gepraat en gesê, "Jong, het ons die regte ding gedoen?" Het ons die regte ding gedoen? En dan sê uh, eh, Jakobus vir Johannes, "Vra jy hom, as jy nooit nooit heel erg om hom vra nie." En dan sê hulle vir Petrus, "Vra jy hom?" Nou Petrus is altyd 'n ou wat in die moeilikheid is, altyd 'n ou wat te veel praat. Dis hoekom ek ook Petrus, Petrus afgelei van Petrus. So ek verstaan eintlik. En dan kom Petrus na die Here toe en hy sê: Here, ek wil vir u vra. Ons het alles gelos en u gevolg. Wat kry ons uit die deal uit? Engelse Bybel sê dit mooi. Hy sê ons het agter u aangeloop. Hy sê we followed you. What's in there for us? Wat gaan ons uit hierdie saak uitkry? Dat ons al ons goed gelos het en agter u aangeloop het. En dan antwoord Jesus hierdie mooie woorde. Baie mal meer in hierdie tyd. En die dispensasie wat kom. Baie mal meer in hierdie tyd en vir ewig altyd saam met my. En dit sluit aan by Johannes 10 vers 10. Ek het gekom sodat julle nou lewe kan hê en lewe in oorvloed. Here, u sê baie mal meer in hierdie tyd en dan sê die Here omdat jy agter my aangeloop het, omdat jy op my woord ingegooi het omdat jy in pas met my is. Omdat jy reg met my is, sê die Here. Omdat jy in die regte kant ingooi, sê die Here. Wat gebeur? Geregtig, is jy geregtig op eerste my koninkryk. Jy kan aanspraak maak op my koninkryk. My koninkryk bestaan uit heerskappy. Het van nou af Piet, sal jy kan begin heers oor omstandighede. Vir 40 jaar het omstandighede oor jou geheers. Van nou af sal jy kan heers. Ons het dit gehoor hierdie naweek, hoe daai ou getuig, hoe hy gaan staan het hoe hy gesag gevat het, hoe hy in sy heerskapie posiesie gekom het. Jy sien, Adam en Eva het 'n fout gemaak, hulle heerskapie verloor en dit aan die vyand gegee en toe kon die vyand oor hulle heers met hulle eie heerskappy wat hulle by God gekry het. En toe kom Jesus en hy vat dit van Satan af terug en hy gee dit terug vir my en vir jou vir die mens. En met hierdie heerskappy wat ons by Jesus terugkry, kan ons begin heers oor omstandighede. Ons kan sê dit is nie, ons sal nie, ons gaan nie koninkryk is die Griekse woord basileia. Ek ken net drie Griekse woorde. Dis daai uh, eh, basileia en ek ken uh, eh, uh, eh, hamartia en dan die Griek wat op die hoek groente verkoop. Dis al drie wat ek ken van Grieks af. Maar hierdie hierdie Griekse woord van van basileia beteken to have the rule and the reign and the royalty and the power of Christ in your life om die heerskappy van God. Die Here sê om jy in die regte kant ingegooi het. Die Here sê om dit jy als gelos het, omdat jy jou vooropgestelde idees van godsdiens en hoe jy groot geword het en hierdie kant van die kruis, omdat jy dit gelos het en agter my aangeloop het, gee ek jou my heerskappy. Vanaf sal jy kan begin heers. The ruling reign. Hy sê en ek gee jou saam dit koningskap. Weet julle dan nie dat julle 'n koninklike priesterdom is nie? Deel van 'n paleis as daar hongersnood in die land is, dan sit die koning en hulle eet steeks wat hulle steek kry hier agter hulle terwyl die manne niks het om te eet nie en die koning se huis sal altyd kos wees. As die koning se seun moet ry hier ja, van Jan Kemp af Bloemfontein toe, dan spring hy nie op sy perd en sy in 'n ry nie. Daar gaan 'n eskort saam met hom Bloemfontein toe, want hulle bewaar hom. Hulle beskerm hom en daar, dis die Dis die voordeel wat ek het van koningskap. Weet julle dan nie dat julle deel is van die koningshuis nie? En daar's sekere perks in die koningshuis wat jy tot jou voordeel het. En dan praat hy, to have the rule and the reign, the royalty and the power, die krag van die Heilige Gees. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees in julle kom. Die krag van die Heilige Gees. Nie in eie krag nie maar boonnatuurlike krag, dieselfde krag wat Maria oorskadu het. Laat haar geboorte van die Messias van die verlosser binne haar dieselfde krag wat wedergeboorte binne in jou bewerkstellige wat 'n nuwe Piet Jakobs te woe gebring, daai krag. Dis die koninkryk. Hy sê dan kom hy. Hy sê julle vra wat kry julle die deel uit? Hy sê julle sal vreugde, julle sal blydskap hê en dit sal julle sterk te wees had een moeilike tyd in my leven aangebreek, vijf jaar, vir vijf jaar, woestijn tyd, vijf jaar, krisis tyd, in die tyd, is daar een ding wat my deurgedraad, the joy of the Lord, ek het niks gehad nie, maar ek het joy gehad, en die joy was goed genoeg, om my deur te vat, in die vijf jaar, een moeilike tyd gehad, maar die vrede van die Heere, wat die verstand te boven gaan, het my deurgevat, en my laat slaap in die nacht, ten spuite van wat morgen wacht. Want jy sien, as jy dit ontdek, dan sê die bang vir morgen nie. As die vrede van God binnen is, jy bang vir morgen nie. Want jy sien, as jy morgen kom, dan staan hy al reeds in morgen. Jan het een lijn getrek, God is buiten tyd, so God is al reeds. Hy is al reeds in morgen. So as jy by morgen kom, dan sê jy morgen Piet, die nieuwe dag het jy is aangebreek. So hoekom het ek bekommerd wees, as die een, die een op wie ek vertrouw al reeds in morgen is. Die volgende een, om jou onskuldig te verklaar. As jy kom waar ek vanaand kom, dan sal jy weet wat beteken onskuld. Dit was so erg geweest dat ek onder 'n skuilnaam moes bid. Jy sien as 'n ou 'n groot verlede het, dan kan jy jy's eintlik te skam om voor die Here te kom. By die einde van die dag om onskuldig voor God te staan. Wat kry jy sê die deel uit? Wanneer ek na jou kyk, kan ek niks by jou sien nie as ek na jou kyk, dan kyk ek dier die bril van my seun, dat daar geen vlek, geen rompelbeus, om onskuldig te wees. Onskuldig maak dat ek my kop kan optel, as ek, ek hoor die mense praat van een geredde sondaar, ek weet nie hoe kry dit recht nie. Want vir jare was ek ook een geredde sondaar, maar dit het my vrymoedigheid weggevat, want die woord wat ek noem, stop by sondaar. En een sondaar het nie vrymoedigheid nie, as hy ou die vrymoedigheid nie, kyk jy op die grond, Wat 'n dag gekom waar ek ontdek het dat Jesus vir alles betaal het en dit vrymoedigheid gekry. Dit het vrymoedigheid by my gebring. Vrymoedigheid. Hoor bietjie wat sê Hebreërs. Hebreërs sê, hy sê en ons het 'n hoë priester in Christus Jesus. Ons bely dit as ons sê en hy het opgevaar en hy sit aan die regterkant van God waar hy vir ons 'n voorspraak is. Vrymoedigheid. Hy sê dat jy Piet moet kom met vrymoedigheid na my toe. Jy weet net ook die woord belydenis verstaan. Belydenis beteken om saam te stem. Nie om my soetkuis uit te pak om vir die Here te sê, Here, o Here, wat het ek nou weer gedoen? Ag Here, U weet ek moes dit nooit gedoen het nie. Ag Here, en ek weet, Here, ek ek is nie werd om voor U te wees nie. Onthou jy, dis ons gebede en dit vir altyd 'n skuld laat voel. Weet jy wat? Nou kan ek onskuldig hierdie kant, kan ek onskuldig gaan en sê, Here, hierdie ding pla my, Here. Maar dankie, Here, ek kyk nie meer af nie, ek kan opkyk, ek sê, Heere, dankie Heere, dat hy ook vir hierdie fout betaal het, wat ek vanmorgen gemaakt het, en daarom kan ek met vrymoedigheid na hom toe gaan, ek dink aan my sien vrymoedigheid, die dit tyd toe ek nog gedrink het, dan kom hy van die koshuis af, ek kom vier uur van die werk af, hy kom drie uur daar, dan drink hy al my kook uit, en dan moet ek brandewijn en water drink, my kerel is verskrikkelijk, En weet jy hoe hoekom doen hy dit? Hy weet ek drink, maar weet jy wat hy sê? Hy's vrymoedigheid. Hy stap in en hy maak die yskas oop en hy vat en hy drink al die koue op. Want hy sê pa se huis. En dis die vrymoedigheid wat ons het. Here sê dat jy moet vrymoedigheid na my toe kom. Vrymoedigheid beteken ek hoef nie te vra nie, ek kan maar net kom. Om onskuldig te wees. Die Here sê, vrede het ek oor gepraat. Die Here sê, as jy om met jy my volg, sal ek jou gesond maak. Ons het vanmôre nagmaal gebruik ons het die brood gebruik, hy sê, hy stikkend gebreek, so dat ons heel gemaakt kan word, lichamelik, het hy ons kon gezond maak, maar dan vat hy die beker, en dan vat hy die beker, hy sê, met hierdie beker, verseel ek die nieuwe testament met julle, so seker as wat jy hierdie drijwe sap proe, so seker het ek al jou sondes vir jou weggeneem, sonder vlek, sonder rimpel, want as ek na jou kyk, kan ek niks sien, Met ander woorde wat die Here sê, ek wil jou kom gesond maak hier, want soos 'n man dink, Spreuke 27, soos 'n man dink, so is hy. En weet jy wat? Dit wat jy dink, is jy. En dan kom die Here, die Here sê die grootste genesing wat ek wil bring is ek wil jou hier gesond maak, want as hierdie ding gesond is, al is gesond. Dat die Here my gesond maak, Here my nuwe denke kan sien, dat ek my kan sien soos hy my sien dat hy my kan gesond maak en hierdie gesond maak is ook die twee weke terug het ek hier gepraat oor die geestelike blindheid dat ons nie kan sien nie. Saam met hierdie gesondmaking, reg genesing gekom, het hy die blindheid van my weggevat sodat ek kan sien. Weet jy wat? Ek kan God se hart sien. Ek sit een môre en ek bid en ek ek vat my hemp so en ek is moedeloos en ek ruk my hemp. Ek sê Here, kyk hoe lyk dit hier, Here. Ek is moedeloos en ek wil weer terugval na die verkeerde kant toe en ek sê Here, kyk hoe lyk ek, Here kyk hoe gaan het met my, en ek sit met my oop borst daar, en ek hoor niks nie. Een week later sit ek, toe die stof gaan leid, sit ek, en ek praat met die Heere, terwijl ek met die Heere gesels, sê die Heere, Piet, as, as ek sê die Heere sê, praat die Heere met my hart, die Heere praat nie my oor, en praat my hart, is gees wat binnen my is, en gees wat met my praat, en die onderwijzer wil met my praat, hy sê, Piet, ek wil met jou praat vanmorgen, en hy maak sy hemp starig op, En hy maak sy kleed oop. Hy sê, "Vanmôre wil ek jou wys hoe lyk my hart vir jou." Weet jy wat in God se hart is vir jou? Dat God net goed is vir jou. Dat God jou wil seën, dat God jou wil gesond maak, dat God jou wil bly maak, God jou wil vrede gee. Dat God met jou wil wandel. Dat God wil hê dat daar 'n lewe in oorvloed met jou is. Hy sê, "Dis my droom, kyk my hart vir jou." Ons is so maklik om te sê, dis God se hart ons het te verdraai die idee van wat in God se hart is. Jy sien wanneer ons dit ontdek, gesond maak en beteken om God te sien vir wie hy is, maar ook vir jou te sien wie jy in hom is. Dis groot genesing by die einde van die dag, niks anders as lewe en lewe in oorvloed nie. Jesus sê ek het gekom vir jou lewe in oorvloed te gee. As jy verkeerde kant ingooi, sal jy nooit by lewe in oorvloed inkom. Al wat gaan gebeur is die teenpool van lewe in oorvloed is 'n voortbestaan van een dag na die volgende dag, van een sluit na die volgende sluit, van die een hoogtepunt word, die volgende lachtepunt, sonder om die lewe te ontdek. So ek stuur jou huis toe vanmarrag, gaan huis toe en gaan gooi in, al lyk het hoe sleg, jy weet daar is nie vis nie. Sê Piet, ek traai al hoe lang, ek weet, ek het ook getraai, maar hierdie naweek het ek jou iets gegeen man vasthou, die een wat in Petrus' oog gekyk het, en stip in sy oog gekyk het, hy sê, ek weet, daar is nie vis nie, maar gooi in, en al wat jy moet doen is, Heere, ek weet, daar is nie vis nie, maar op die woord sal ek ingooi, en kyk wat gebeur, volgende kamp, sal jy hier wees, om sê Piet Jacobs, ek moes ook vir Jan, en vir Gert, en vir andere roep met hulle boote, want ek wou sink, ek kon nie dit hanteer, wat die Here sê nie, want die Here het nie gesê ek bring vir julle lewe en die Here het gesê ek bring vir julle lewe in oorvloed, meer as wat jy kan kry. So ek sien julle man, hy gaan huis toe. Ek wil julle ook sê is weet jy wat? As jy struikel, as jy slip, staan op. Stof af. Sit jou hand terug om God se hand. Hierdie naweek toe hier was, jy besluit gemaak het hy vir jou gesê omdat jy my gekies het, sluit ek vandag met jou verbond, wat ek 2000 jaar terug by die kruis vastgemaak het, maar jy het het eerst vandag gesien, so ek maak het vandag met jou vast. I'll never leave you, nor forsake you. Even if you go through water, or fire, I'll be with you. Niks en niemand, so jy het my hand uitdruk. Ek sit voor Eerste Nationale Bank, 5 voor 4. Hier kom een man in sy sientje voorbij. Hy moet gaan geld trek vier uur maak die bank toe. En hy, hy het net een paar minuten om het te doen. En nou sien ek, as, asof Godse geest vir my sê, sê, wat sê die ding wat nou hier by jou voorbij kom? Ek wil hier, jy, Piet, jy verstaan my sê lekker, maar ek wil vandag vir jou iets wees wat jy sal verstaan. En ek sien hier kom my pa met sy sienkie voorbij. So klein sienkie. En hy man move, hy so pad bank toe. Hierdie sienkie kan nie by jou nie. Weet jy wat, hy sienkie lyk so langs sy pa, so. Daai pa vat vir hom, want die pa wil bedank wees, want die bank sy deur gaan toemaak. En ek wil vir jou sê, weet jy wat gaan gebeur? Betuie keer, betuie keer gaan jy ook maar so loop. Maar moet nie worry nie, solank jou hand, sy hand is, sal jy nooit val nie. Solank jou hand en sy hand is, sal jy nooit te laat wees nie. Voor die bank toemaak, sal jy daar wees. So ek sien jou vandag met hierdie woord. Gaan huis toe en gaan leef dit wat jy gehoor het. Gaan probeer dit gaan probeer, sit dit op die proef. Het was lekker om saam met julle te wees. Ek sien julle, vader, ek sien hier die klomp manne wat hier was, maar ook die gemeente wat ook vanmorgen hier is. En Heere, ons wil net kom en sê, Heere, ons sal op die woord bly staan. Ach en Heere, dankie Heere, want as ons verkeerde kant ingooi, Heere, is daar geen veroordeling meer, maar al wat jy sê is, hoe kom soeg en zweet jy so? Gooi net aan die rechterkant in, is al wat jy sê, Heere. Dankie Heere, dat U ons nie afskryf nie. Dankie Heere, dat U nie vir ons wegwees nie. Dankie Heere, dat U ons nie wegjaag nie. Dankie dat U ons nie onterf nie, Heere. Maar dat U altyd van ons nader trek, ten spuite Heere. Ten spuite van alles, Heere. Ons swak Heere, ons tekortkoming, Heere. Betu daar ongeloof, Heere. Betu daar vreese by ons. Heere, dit maak nie in die saak nie, Heere. U kyk nie na ons shortcomings nie, Heere. Heere, ons het hier die naweek gehoor, U droom oor ons, Heere iemand wat droom, Here, kyk nie neer in die negatiewe nie, Here, hy kyk na die positiewe. Hy sien wat hy daaruit gaan kry. En dankie Here dat U na ons kyk en al wat U in ons sien, Here, is goed. En U wil hê dit moet goed gaan, Here. En ek eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Piet, baie dankie. Uh, ek was sommer net van die geleentheid gebruik maak om Piet gaan volgende naweek in daan Polokwane saam met uh, Angus Bakken en sy span optree. Ons is baie opgewonde daaroor dat hierdie woord ook in daai geleedere kan gaan spreek. So Pita, dankie vir vanmôre en dankie vir die naweek en dankie vir jou en ons seën jou. Ja. Ons stuur jou. Kom ons seën hom net vanmôre. Vader, ons dankie dat ons as 'n gemeente vir Piet kan stuur as as die gesant wat u hom vooraangestel het om die waarheid reg te gaan sny. Here, dankie dat dat dit nie op sy vermoë hoef staat te maak nie, maar dat dit die sekerheid het van die rugsteen van die hemel die rugsteen van die waarheid. Dankie vir die gees van waarheid. Here in in ons is net hier om om te kom bevestig saam met hom, Here. Spreek U deur hom. Gebruik hom as U spreekbuis. Ons seën U woord wat deur hom gaan. Ons seën daai naweek, ons seën daai manne wat daar gaan wees om die waarheid te hoor van U woord en die vrymaking daarvan te beleef. Ons eer U Vader. Dankie dat dat U die pad so oopgemaak het. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir almal van julle op die dag. En uh kom ons gaan drink tee saam. Ons kuier nog so 'n bietjie saam voor ons pad vat. En vir al die manne wat uh saam gekamp het, ons sien julle op julle pad terug. Ons sien julle by die huis. Julle is nou eenmaal die geseëndes van die Here. Gaan leef dit, gaan wees dit. Dankie vir julle almal.